Aye mwiriwe mwebwe mwese muriko mutega amatwi radio isanganiro tubaha ikaze muri uno mwanya tubashikiriza amakuru nayagizwe n'izi ngingo nkuru nkuru naho hamaze iminsi hibonekeza ubukene bw'igitoro ca essence mu ishyirahamwe ry'abaguzi ya buko baremeza ko ico gitoro kiriho ariko ko hari abadashaka kugitanga bivuye rero kuri iryo kena ry'igitoro turababwira ingaruka ziriko ziribonekeza ijya n'ino mu gihugu aho mu ntara ya ngozi ibiciro by'ibifungurwa byaduze cyane nayo mu ntara ya rumonge uburovyi ngo bukaba ko bugenda neza ubushikiranganje nabwo bw'amagara y'abantu ngo bifise umugambi wo kwegeranya imiti yose yataye igihe kugira iturigwe hakurikijwe amategeko ngo kuko acibonekeza agahaze mu ikoreshwa ry'iyo miti nk'uko byari bimenyeshejwe n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje muri aya makuru kandi twabateguriye ajanye n'umutekano mukanya kanya ni nkuru imwe kwayo François Kimana ntibadufasha mu buhinga bw'ibyuma Orben y'inkuru nije ndabashikiriza n'amakuru sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ano makuru cyari mu bijyanye n'umutekano hari umuntu azwi ku izina rya Edouard yabatazira ndadaye yari yishwe yarashwe ku ibarabara rya kabiri muri zone ya Musaga mu gisagara cya Bujumbura aho nyene muri iyo zone hararashwe umuntu arakomeretswa muri iryo joro nyene ryakeye izo nkuru zikaba zemezwa n'umukuru wa zone ya Musaga ahandi naho hahungabanye umutekano iri joro nyene ryakeye ni muri zone ya Cewe iri muri commune n'intara ya Kirundo aharaye hatewe grenade mu kirabo kiraho nyene Cewe ikaba yakomerekeje abantu babiri nk'uko amakuru avaho nyene avyemeza Ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi Abuko riremera ko igitoro ca essence kiriho mu Burundi ivyo bivurwana Noel nkuru nziza arongoye iryo shirahamwe ni nyuma yaho kuri uyu wa gatatu habereye inama y'abajejwe gukurikiranira hafi urudandazwa rw'igitoro tukurikire Noel nkuru nziza akaba yakuwe na Evariste Nzikobanyanga inama yarabaye mbere ejo hanyuma eh, icyo cyavuye muri iyo nama nuko eh, twasanze igitoro kiriho mu gihugu igitoro kiriho mu bigega uh, basanzwe bakibikamwo gusa icyo twabonye kandi kitadushimisha twebwe nk'abaserukira abaguzi ni uko hariho abakidandaza bamwe bamwe uh, bakimana tagomba kugitanga kandi igitoro kitabuze kiriho mu bigega ibyo nabyo uh, twibaza yuko ababijejwe na cyane cyane ubushikiranganji bwo kwirazira hafi ko butegura gufata ingingo zisanzwe zitegekanijwe Eh, mu vyerekeye canke mu bigenga ubudandazo bw'ico kidandazo n'ico gitoro haravugwa muri no minsi yuko eh, na cane cane ku ruhande rw'abadandaza igitoro ko hari ubukene bw'amadevize eh, ico co harico mu kiziko byoshoboka mugabo mu nama twagize ejo nta kibazo nk'icyo kigeze kivugwa mu gihe cyoba cyo ababyeyi ababyeyi bazobikora mugabo kitwerekeye kandi twovuga ni uko twashimishijwe n'uko ibigega eh, kugeza uyu munsi by'igitoro bikwiye byuzuye nk'uko byahora ku buryo nta kintu na kimwe ibitaro bibura ku masitasiyo mu gihe ibyo naho bizoshika ariko ejo n'icavuze muri iyo nama byerekana yuko atari iyo mvo nyamukuru iriho uyu munsi igihe naho ibyo bizoshika eh, twibaza yuko eh, ababijeje bazobyiga hanyuma tutavugana n'abaserukira abaguzi kugira ngo igishobora gikorwe nayo ku bijyanye n'uko ibiciro bya nkenerwa biguma biduga ku masoko hakaba bidogera ishyirahamwe ya buko ko ataco rifasha noel inkuru nziza we ko ishyirahamwe yarongoye atakindi rikora atari ugusemerera n'ubu tumukurikire ibintu by'ibiciro n'ibintu biba bihindagurika uko ibihe biba bimeze ubu ni uko ibiciro by'ibintu byinshi uh, bya nkenerwa byaraduze mbere ngira ngo n'umucegeranyo uh, cyasohowe na ikigo cya leta isitebu cyarabyerekanye ariko ku bibaza bati none abuko nta kitumariye ni biki eh, abona babwira yuko twebwe nk'uko amateka biturekubira turavuga Eh, tugasemerera tugakorana mbere n'ababijejwe mu gihe tubona yuko eh, hariho icyo dushobora guhanura kuri ibi rero byerekeye eh, ibice biko duga ubushyikirangange busanzwe bukurikiranira hafi urafise uburenganzira bw'uko igihe ibiciro byananiranye ku isoko butanga intumbero leta yofata kugira ngo ibyo bintu bive mu nzira abo nabo nibaza yuko nabo nyine ari abaguzi barabibona twebwe icyo dukora tuguma tubikurikiranira hafi mugabo icyo nubwira abaguzi badukurikira ni nta burenganzira bwo gusinya itegeko dufise twebwe natwe dusemerera nk'abandi eh, ariko na cyane cyane kubera dufise eh, iryo ryubahirizo ry'amategeko rituma dushobora kuvugana n'ababijejwe tuguma tubikurikirana kandi tuguma tubibabwira tubibutsa ah, twizera yuko nabo ngira ngo akamu kacu bakumva nkuko rero nawe nabivuze ngo bivuye ku iryo kena ibiciro by'ibifungurwa biguma biduga mu ntarangozi eh, muri iyi minsi aho usanga ibiciro byariyongereye ko nk'amafaranga amajana atanu cyangwa bikabwizwa na kabiri nk'uko mugenzi wacu wa Pauline Muzagara abitubwira ibiciro by'ibyo bifungwa bya nkenerwa biguma biduga muri aya mezi abiri aheze muri iyo ntara ya ngozi akarorero ikiro cy'ibiraya cyahora ku majana atanu cyangwa amajana atandatu ubu kigurwa amafaranga ari hagati y'amajana umunani n'igihumbi bivuye ku ngene bimeze ibyaduze cyane muri iyi minsi ibitoka icyahora ku bihumbi bitatu wari bitandatu kandi ugasanga n'igiti kuronka isukari muri iyi minsi y'ibyoroshe muri iyo ntara ya ngozi nyene kuko ikiro iri ubu ku bihumbi bibiri n'amajana atatu ikiro cy'ifu y'imyumbati cyahora kigurwa amafaranga amajana atandatu kiri ku mafaranga igihumbi ibiharage bisanzwe byahora ku majana icenda ku kiro ubu usanga hiyongeye ko amafaranga amajana abiri canke amajana atatu amajana atatu ivy'umuhondo navyo ikiro kigumbi n'amajana atanu cara ku mafaranga igumbi n'amajana abiri amwe mu badandaza bavuga ko hanini iryo duga ry'ibiciro riva ku gitoro kimaze iminsi gikenye mu ntara ya ngozi aho ngo kiramutse kibonetse baca bakinyegeza kikagurishwa kuri magendu amafaranga ibihumbi bine iritiro birayaba nongera ko ibyahora biva mu Rwanda bitakiboneka uko byahora muri iki gihe imigenderanire ngwisa n'iyatosekaye hagati y’i Burundi n’icyo gihugu ingozi Bonari Muzagara Radio Isanganiro Tukiri kuri ibyo bijyanye’ n'ikina ry'igitoro nyene igikorwa cyo kuroba ngo kiriko kirahungabana muri iyi minsi mu ntara ya Rumonge Sadi Mukanya munyabanga mukuru wishira wishira n'abadandaza b'amafi mu Burundi avuga ko atagikozwe mu maguru mashango igitoro gisubire kuboneka abarobyi hafi ibihumbi cumi n'umwe bagiye gutakaza akazi kabo mu rumonge n'inkuru ya jean Pierre Misago kuva mu mpera z'indwi irenganye hatanguye ikena ryeruye ry'igitoro cyo mu bwoko bwa esanse igice cy'abarovyi nico gisigaye gikora kubera iryo kena ry'igitoro nk'uko sadi mukanya umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'abarovyi n'abadandaza b'amafi mu burundi abivuga igiciro cy'isanduku y'indagara kikuvye inshuro zibiri kiva ku bihumbi amajana ane vy'amarundi kija ku bihumbi amajana munani cyangwa arenga ngo kuko esanse ya magendo iteye ku bihumbi bitatu kw'iritiro naho nyene kuyironka bikaba bitoroshe wari mu buserukizi bw'abarovyi avuga ko atagikozwe mu maguru mashya ngo esansi isubire kuboneka ikwiye amamoteri agendesha ubwato buroba asubire guhinda abarovyi baharugwa ku bihumbi cumi na kimwe bo mu burundi bagiye kwicara n'imiryango yabo isubire gukena ndetse n'abadandaza n'abafungura amafi bagira ingorane ku bwiwe leta y'u Burundi niyo itegwa kamo kuri icyo kibazo nkoramutima mu buzima bw'abarundi mukamenya ko uretse esanse ya magendo idandazwa ku mabido hari naho igurishwa ku ipompo ibonetse ariko ku giciro cyo hejuru y'icanditse ku ipompo amahera ntabe ayanditswe n'ipompo ariko ayaharuwe n'agaharuzo karikiratirise mu gifaransa nk'uko bivugwa na bamwe mu abagendesha imiduga n'amapikipiki jean pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro isanganiro iradiyo iduhuza saa sitandatu n'iminota mirongo itatu n'ine tubandanye n'ano makuru mu bijyanye n'amagara y'abantu ubushyikirangange bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida bumenyesha ko bufise umugambi wo kwegeranya imiti yataye igihe ibiri mu mihana y'abantu ngo bayiturire hakurikijwe amategeko byashyikirijwe n'umuvugizi w'ubwo bushyikirangange kuri uyu wa gatatu mu ruganda rwo kwibukanya amategeko agenga igisata c'imiti mu burundi muganga tadendi kumana asigura ko ubushyikirangange bwiyumvirije rwiyumviriye uwo mugambi kuko hibonekeza agahaze ku bijyanye n'ikoreshwa ry'iyo miti yataye igihe dukurikire muganga tadendi ku mwana akaba kuri miko ya marie claire kazeneza hariho ingene iyo miti itegerezwa kwegeranwa bivanye n'ingene yamaze gutakaza igihe cyo gukoreshwa hanyuma igashyikirizwa inzego zibijejwe hanyuma bakaheza bakayiturira bikurikije amategeko ivyo bikorwa kuva amavuriro mato mato uh, gushika mu biko bukuru aribwo kamebu eka mbere n'abajya dusanzwe dukorana basanzwe badandaza imiti yabo uh, eh, novuga mu gisata c'abigenga nabo nyene barakurikiza ayo mategeko ariko twasanze yuko hari imiti itari mike e, yataye igihe dusanga mu mihana kubera murazi yuko umuntu agenda kuri farumasi akagura umuti mugabo hari igihe umwana atawumara cyangwa ukuze atawumara twabonye yuko hari agahaze kandi tugiye kubikorera ko kugira ngo ubushyikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bukoranye n'abajejwe intwaro hamwe n'abajejwe gukurikirana ku munsi ku munsi by’amagara y'abantu mu bw'ubuvuzi tuzoshiraho novuga eh, umugambi w'ingene n'ijya miti dusanga Eh, mu mihana y'abantu twoyegeranya kugira ngo tuyiturire bikurikije amategeko ko dusanga yuko ishobora kononera eh, ubuzima abenegihugu na cyane cyane iyo bayikoresheje yamaze guta igihe Tade Ndikumana akabavugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu dukubitire mu ntara y'Igitega naho aha baba muri site ya buhonga na nyabikenke ziri muri komine mutaho basaba ko igitigiri cy'abasoda bahacunze cyo kongererezwa kuko bavuga ko bataciziye abapolisi yaba banyagihugu bagiriza igipolisi gukorana n’imbonera kure mu kubagira kw'iterabwoba ibyo musantera wa komine mutaho dewo niyo muhanyi akavuga ko ari binyoma ni nkuru tabaza Arthur Kavabushi nk'uko umukuru wa sita bivuga ngo abantu babandanya bahunga bivuye ku makarashishi agirwa n'imbonerakure ku misozi ya rurengera wisabe na nyangungu abandanya amenyesha ko hageze mu ijoro izo mbonerakure zikizura ziri kumwe n'abapolisi kandi ko ziba zifise inkoho zikongera zikanabagira ko iterabwoba hagati aho hari uheruka guhunga yagiye kuri uwo wa mungu uwo nawe akaba yari umuyobozi w'ishuri isilamike ry'umutaho azwi ku izina rya oscar ndayizeye amakuru y'ihunga agiwe tukaba twayahawe n'uwo bavukana uwo nawe akaba avuga ko mu kugenda atanu n'umwe yasezeye atari umubyeyi wiwe iryo soko ryacu ryatumenyesheje ko yahunze uwamaze kuronka amakuru y'uko ashobora kugandagurwa nk'uko yabitumenyesheje ngo nawe nyine na bagenzi we baramaze kumenya ko barondegwa bakavuga ko atagikozwe mu maguru mashya imutaha mu masite Arthur Kazabushi Gitega Radio Isanganiro tuvaho mu ntara ya Gitega dukubitire mu ntara ya Bubanza abanyagihugu bo mu kiyaya ca Gihanga bari bafite icyizere ko kurima muci ibiterwa mbumbarugo bavuga ko badatahura igituma ibikorwa byo kubaka urugomero rwo mu kajeke muri komine n'intara ya bubanza byarahagaze abarongo y'intara bagasigura ko abagize ibyirwa byo kubaka urwo rugomero babigize nabi bikaba byatumye ibyari byubatswe eh, bibomoka ni nkuru tubaza Space Caritas Kabanyana abanyagihugu bari barahawe umuhango n'abarongoye intara ko bagiye kurima no mu gihe cici ibiterwa mbumbarugo mu ntumbero yo kurwanya inzara bavuga ko atacizere bagifise babonye ingene urugomero rwo mu kajeke bafashije kuvomera indimo zabo rumeze urwo rugomero ntirwashoboye kubakwa ngo rugomere amazi nayo imiserege yoyajanye mu ndimo yabomotse igiheza kubakwa nk'uko abanyagihugu bo mu rugunga bayegereye babimenyesha eka uruzi kajeke rwogomewe rubandanya gutemba nk'uko byahora abategetsi batandukanye bamaze gushika kuri urwo rugomero bavuga ko ibyo bintara kamaramaza ngo abatsindiye isoko yo kubwubaka bategerezwa gukurikiranwa n'ubutungane ndetse mbere umwe akaba yarahunze nk'uko umuhanuzi mukuru wa buramatara abimenyesha asiteri nitunga aranavuga ko ibintu byapfiriye mu ntango mu byigwa byo kubaka urwo rugomero byakozwe nabi ati igipolisi kirwanya ibiturire kiriko kirakurikirana iyo dosiye iziri no mu biro cy'itegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu kugira ngo barabe icokorwa ngo umugambi ubandanye tubamenyeshe ko urwo rugomero rwubatswe ku mafaranga arenga imiliyaridi cumi na zibiri z'amafaranga y'amarundi kizoshika i bujumbura ku wa cumi na gatanu z'ukwezi nk'uko bivugwa na bondo jean bosco wo mu muryango wiwe ngo bitekanijwe rero ko azoshingurwa ikabuye mu rutovu ibururi kurugiwe tumukurikire e, mu nama twagize twarafashe karambiriye mfata kibanza gahunda mfata kibanza ni ukuvuga uko izoshika itariki cumi na zitanu z'uku kwezi hanyuma tugaca tumushingura ku munsi wa mbere iwe ku rugo we rwa ruguru mu kabuye muri komine rutovu nibyo yasabye hagize igihinduka tuzoheza twamenyesha kandi hazoba na kominike yindi izoheza ikabivuga itangazo rizo bivuga ku bijyanye n'ikiganiro naho ikigandaro kizobera ku rugo rwiwe aho yahora aba ngaha muri rohero ikindi kibere ruguru kuko naho nyine arahafise urugo rw'abantu ba ruguru nabo nyine bazogandara aho nyine ku musozi wa kabuye mu rutovu komine rutovu nk'umuntu yarongoye igihugu hari icyo abo muri leta muravugana aho muri leta eh, twahora tujya turavugana mugabo hateganijwe yuko tuzohura gutegura urwo rubanza rwo kumuherekeza bwa nyuma tubandanye n'ano makuru dukubitira mu ntara ya canguzo aho ngo hari uburyo bushasha bwo gutanga imfungurwa ku impunzi eh, bwatangujwe n'ishyirahamwe pame eh, mu ikambi ry'impunzi iri ikavumu muri iyo ntara ya cankuzo ubwo buryo bakoresha ubuhinga bwa none impunzi zikaba rero zibukenguruka ngo kuko bituma bakoresha umwanya muto mu gusoma ni nkuru tubaza Jean Claude Shimirimana ikarata biometrike irimo ibiranga umuntu n'ubuhingangurukanabumenyi nizo ishirahamwe pamu ryahaye kuva muri huma gushize impunzi z'abanyekongo bari mu ikambi kavumu muri komine n'intara ya cankuzo kugira ngo zikoreshwe mu kubaronsa ibifungugwa. abakozi b'ishirahamwe karitasi rifasha mu gutanga ibifungugwa ku mpunzi bashiramwo amafaranga hakoreshejwe ubuhinga bwa none muri buri karata agenewe gusuma ibifungurwa bibikika ku muryango w'impunzi nk'uko twabyiboneye kuri uyu wa gatatu uwaserukiye umuryango acaja mu isoko agahereza umudandaza iyo karata be n'urutonde rw'ivyo yifuza kugura umudandaza bavuga ko bibatwara umwanya muto cyane mu gusuma kuko atangorane yo guharura bakigira nk'uko byahora bagikoresha amabon ameze nk'amanoti y'amafaranga akandi karusho nyabageni esperance avuga ko ubwo buryo bushasha butuma basuma ibyo bifuza kandi igihe babishakiye mwiyinga iryo soko rimara buri kwezi abadandaza nabo nyene barashima abo twayaze bavuga ko batanga ibikwiranye n'amafaranga ari mu ikarita y'umusomyi atakwihenda bakura kubuza Oscar umukozi w'ishyirahamwe Karitasi akurikirana ingene imfashanyo zitangwa ku mpunzi nawe nyine arakenguruka ubwo buryo bushasha bwo gutanga ibifungurwa asigura ko butuma ibikorwa binyaruka ku buryo ubu bashobora gutanga ibifungurwa ku miryango irenga ibihumbi bitatu ku munsi mu gihe ngo bahora babitanga ku miryango iri hagati y'igihumbi n'amajana atanu n'ibihumbi bibiri akandi karusho ngo ni uko icegeranyo cy'ibyakozwe ku munsi kinyaruka kuboneka kuko byose biba biri mu mashini z'abadandaza mwamenya ko iruhande y'ayo mafaranga ashyirwa mu ikarata hari ayandi ahambwa impunzi mu ntoke agenewe gusumisha utundi impunzi zikenera jean claude claude nshimirimana mu ikambi y'impunzi y'ikavumu mu ntara ya cankuzo ku garadiyo isanganiro jean claude nshimirimana mu kurangiza n'amakuru Pierre claver mbonimpa umukuru w'ishyirahamwe apoda shira yaronkejwe agashimwe kabaharaniye intwaro rusange n'agateka ka zina muntu ako gashimwa kaba yagahawe n'inama nshingamateka ya Walloni Bruxelles mu bubirigi mukibuka ko uwo mukuru wa podahashe yavuye mu gihugu kuva mu mwaka weze nyuma yaho ahatse kugandagurwa n'umuntu yamurashe akamukomeretsa ni na hano ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine n'itanu turangirije ano makuru ariko tukabibutsa zino ngingo nkuru nkuru zari ziyagize aho ngo naho hamaze iminsi hibonekeza ubukene bw'igitoro cya esanse mu gihugu mu ishyirahamwe ry'abaguzi abukobo bemeza ko icyo gitoro kiriho ariko ko hari abadashaka kugitanga rero bivuye kuri iryo kena ry'igitora mwumvise tubabwira ingaruka zabyo aho nko mu ntara ya ngozi ibiciro by'ibifungurwa biguma biduga nayo mu ntara ya rumonge ngo uburobyi bukaba butari ko bugenda neza mwumvise kandi ko ubushyikirangange bw'amagara y'abantu ngo bufise umugambi wo kwegeranya imiti yose yataye igihe kugira iturigwe hakurikijwe amategeko ngo kuko hacibonekeza gahazi imikoreshwa ry'iyo miti nkuko mwumvise bisigurwa n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje rega hano rero ncindangiriza ano makuru shimire mwese mariko muyakurikira shimire na François Kimana yari mu mpinga bw'ivyuma mubandanye mukurikira indi biganiro vya radio isanganiro